da kanmu afirka mu tarihi ba zai manta ba da irin kan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata aisha ba wata daula da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da na tsoranta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama a koli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a ƙar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar tsanace sai dankinta sai ‘yan yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni, kan zai yuri sai shi ya sani. shi ke iya shafe sakala ne ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karɓi rawa har da kidanki. wallahi ki bazzala karfinki a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka ki rike girmanki allah ya allah ya allah haɗa kanmu afirka mu so juna maraba da ku jama'ar rasha da abokan nan ku mutan tanya sha kun rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha kin nemi afirkan ya kyasha gaishe ku da ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku muga mun hannun renanku tamkar da kuke wa ‘ya'yanku, mu a ka salamanci, haɗa kai yarda nan yanci, ba dan na talaka da kalkanci, karɓar rashawa haka ha'inci, da yawan barna tabziranci, mu fahimta mu yaƙe jahilci, kuma mun yi maraba da bakinmu, sinawa sun zo tanyanmu domin inganta afirkanmu haɗa kai don tabbata 'yancinmu taron tseba ta mu da munafinci a tsakaninmu jabanawa sun cika sun batse sun koyi hani an sun hanze sun lashi takobi sun rantse ba shakka sun zage damze. yaƙi ba sanda ba dutse sun jerin gwano sun zo su afirka da su da jakadunsu mun karɓa ba ma tsargarsu ba ma ƙyamar al'adunsu sai dan sha'awarsu da kayansu to mun ya kiran ku abokanmu ku yi marta da afirkanmu ku yi yakin tabbata yancinmu da jihadin har haɗa kayanmu a afirka ku karfafa ƙarfinmu maza indiya karki tsaya baya manufar mu zumunci da jiyayya a zaman ku da ku ifirikiya a zaman mu da ku ifirikiya ku yi tanyan tabbata kurriya haka za da kan ifirikiya da mahata magan da yare ne ku yayyakin tabbata yanshinku ba shakka ya ja kunnen ku ku guje fitinu samu a tsakaninku kuma ba ku haka nan za akwai da ku sauran ya shawa mun san ku ba shakka har ku da fararen duk da ku kun zo mana ku da ku mun dubi rawanku da gadanku ku taya mu mu ci mu haɗa kai a zakanin ku ya bisa goyon bayanmu ba ma jin za ku butulce mu zan kara kiran duka turawa a cikin lalama babu adawa mai gunda shi ke da kabewa buhu in mu da ku tamfawa ku bazarta juhudin ku da kuwa. ku ishe mu da gaggawa don kun zama gangar damben mu dan kuntuku ku ne za mu game da ma'abanmu ga mai guda can bayanmu ku ne manyan yan kallonmu kowa kun san shi da taken shi kun san haka tun kakannin shi kun san loga da makaman shi ko ke rike ma da madafan shi kan kun mai kaushe shi mun san kan kun sa hannunku goyon bayan ku da dattaku karfin ku kaza da kudaden ku haɗa kanmu ya tabbata batar ku ku ji daɗi mu mu ji daɗin ku yan ƙodago kun kai wa'adin ku ku tashi da kayan aikin ku garma ya duk da ku. madin giri tebur da digarku da su kwangire bokiti kayanku ba ma san ko mai hannunku ita sadaka ko mai kyawunta ko mai tsananin kuma kishinta kai ko mai samun gatanta matar aure ta zarce ta abadan ba sa iya daidaita ai samu ya fi iyawa shi kwado bai mallaki ko dukushi a ruwa aka san shi makomar shi nan ne zai sami abincin shi yayi wasan ni da nishadin shi da kidan malan da rawan bosta tura yau ta kai bangonta an ba gwauro ajiyar mata aka zo aka gaya dakinta sun tuttube sun lamunta alƙali muna son kaukunta ba zan zama gugan ya sani rantar da ruwa ba a yashe ni can yuji an zalunce ni Allah don girman ƙurani a gare ka muke neman auni ko eyu sojojin nasara ku fitar da afirka cikin garra haɗa kai da jihadin ta harira ga aiki nan sura-sura a gabanmu cikin wannan marra wazinmu da mu da afirkanmu manyanmu game da kanananmu da dabi da biyayya junarmu muka gauta mu shuɗu shi da junarmu da yawan hulɗa tsakaninmu shi zarge ke kai mu ga burinmu mu ga mu rike al'adunmu su aka gawa ta firkanmu har ma wasu sun sha'awar namu shi ne darajar mu da haibanmu mai nuna muna da abin kanmu mu tsare girman al'adunmu da mutunci kawo na sarautunmu da muke fahari tun farkon mu da dukan duniya aka same mu suke ture mu rike girma da mutuncin mu ba san matsayin jemage ba ba san matsayin jemage ba shi ba shi a kun ba malam ya ce mana jahilci lalace zalunci kujici uku sun yaƙe muna barci har yaya mai dokar barci ke gyangyaɗi wa ke tsoron shi har yanzu ana dokar taiki a karin banza an bar jaki domin haka ba wani mamaki wai har domin ga mai doki ya zan kuturi shi ne ya saki wai har yau sai an tilasta muke aiki mai inganta ga jahilci nan ya kanta a jikin muna ɓoɓɓoye ta jama'a kuma taru mu kaushe ta annana ta matukar naci a guje kwaɗayin karɓar hanci shi ke zube girma da mutuncin mai iko komai ƙarfin shi zai faɗi game da hukumar shi a kwaɓe rawani mai zalin shi kallo zai dawo afirka ni'ima jin daɗi a hakika amma sharaɗi sai mun farka mun ta da ƙasa mai albarka mai yalwa mai daɗin iska kuma godewa rabbul arshi ba mai ƙarfin da ya kai nashi ba mai mulki kuma tamkar shi ba mai ni'ima sai dai nashi kuma roƙa domin manzan shi ya saka mu cikin aljannar shi Allah an zalunce ni Allah don girman ƙur'ani a gare ka muke neman auni ko OAU sojojin nasara ku fitar da Afirka cikin garra haɗa kai da jihadin harira ga aiki nan sura-sura a gabanmu cikin wannan marra wa'azinmu da mu da afirkanmu manyanmu game da ƙanananmu ladabi da biyayya junarmu muka gauta mu shudu shi da junarmu da yawan hulɗa a tsakaninmu shi zai kai mu ga burinmu mu ga mu riƙe al'adunmu su aka gawa ta firkanmu har ma wasu sun sha'awar namu shine darajar mu da haibanmu mai nuna muna da abin kanmu mu da girman al'adunmu da mutunci kawo na sarautunmu da muke fahari tun farkonmu da dukan duniya aka same mu suke ture mu rike girma da mutuncinmu ba san matsayin jemage ba ba san matsayin jemage ba shi ba shi a kun ba dabba jahilci lalace zalunci kujici uku sun yaƙe muna barci har yaya mai dokar barci ke gyangyaɗi ke tsoron shi har yanzu ana dokar taiki a karin banza an bar jaki domin haka ba wani mamaki wai har domin ga mai doki ya zan kuturi shi ne ya saki wai har yau sai an tilasta muke aiki mai inganta ga jahilci nan kanta a jikin mummuna muna ɓaɓɓoye ta jama'a kuma taru